Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 i temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb el treball en redacció de Salva i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda com cada nit Manolo Montalbó. Recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i la nostra web la 977.com. I que més, teniu el Twitter oficial del programa, que és l'arroba esports del 90 nit, però que en el dia d'avui el canviem, ja sabeu, els dilluns arranca sempre el programa des de la vostra opinió. Des del nostre WhatsApp, des del 627 98 36 627 98 03 36 però no mos val el text, mos val la vostra veu. Volem que envieu una nota d'àudio de WhatsApp a este número, al 627 98 36, diguem-nos qui sou, d'on toqueu, i contestant a la pregunta que fem en el dia d'avui, és si el València hauria de fer un esforç per renovar Sofian Fegulí. És la pregunta avui del WhatsApp en el dia de l'oient. Ja sabeu, des del dilluns passat queda instaurat cada dilluns el dia de l'oient. 627 98 03 36 amb els whatsapps, amb les notes d'àudio de whatsapp que ens han anat arribant durant el dia d'avui. Volem fer servir el whatsapp com un vehicle més de la vostra expressió no per a eh, fer una secta, ni per a contar-vos coses, ni per això ja tenim els micros. Eh, eh, així, eh, el eh, WhatsApp és per a que opineu vosaltres. La nostra opinió ja la donem tots els dies, i per això volem la vostra, des de la vostra pròpia veu. 627 98 03 36. És senzill, és el WhatsApp un element més a la vostra disposició per a que pugueu opinar en este programa. Bé, pues transcorrió el día más o menos normal, anaba uno ya perfilante el que podía ser el programa de la nit quan eh, hem vist un tuit dels eh, companys de la cadena Copa en València eh, que deia que eh, Álvaro Negredo era operat d'urgència en eh, l'Hospital 9 d'octubre eh, d'Apèndix. Lògicament, hem verificat la notícia i se'ns ha fet arribar. Álvaro Negredo, apèndix, per tant, 3-4 setmanes de baixa el davanter de Vallecas que continua estant, mirant, estant mirat per un tort en el València Club de Futbol. Li ha tocat, o li toquen totes juntes, des de fa 5 partits no va convocat en el València de Nuno Espíritu Santo i a tot això s'afegís la baixa que li va provocar este atac d'apèndix que li ha fet ser operat d'urgència en la de d'avui en el, la clínica 9 d'octubre. Alguns diran, quina sort en uno. No contava en Negredo i això acaba d'allunyar-lo. Però també és cert que hi ha altres que pensaran, a veure què fan uno ara, que no vol contar amb Negredo i com te vas a desfer d'un davanter que du 5 partits sense jugar i que com a mínim va estar 3 setmanes més sense exercitar-se. No és si Negredo no compta amb Negredo, no juga això en favor de l'entrenador del València, perquè a veure quin equip va fer una aposta per Álvaro Negredo en aquestes condicions. No quin equip. Segur que Álvaro Negredo trobaria aquí tot i aquestes condicions. Ara falta que els equips que vulguin fer l'aposta per Álvaro Negredo tinguen la potència econòmica suficient com per a poder, ser, com per a poder fer-se càrrec de la fitxa del davant de Vallecas. Per tant, eh, moltes coses eh, de les que parlar i de les que discutir en el dia d'avui, en el dia de l'oient. Un altre dilluns, en el 627 980336, nota d'àudio de veu al WhatsApp, ha de fer el València un esforç per renovar Fegulí. Anem a llegir els titulars i de seguida estem amb les vostres opinions. Negredo opera d'urgència. La davanter del València no ha entrenat esta vesprada per molestis estomacals. A la fi es tractava d'una apendicitis que ja ha sigut intervinguda i que el mantindrà de baixa entre 3 i 4 setmanes. Tornada al treball. El València ha tornat a exercitar-se a Paterna després del descans del cap de setmana. Bacali, amb una pubalgia, ha sigut l'únic internacional que s'ha pogut reintegrar horaris confirmats. El de la jornada 16 contra el Getafe a Mestalla a les 4 de la vesprada del dissabte 19 de desembre. La tornada de la Copa 3 dies abans contra el Baracaldo el dimecres 16 a les 9 de la nit. Donar un pas endavant i si de contundència mostra Rubén García Santos a l'hora de valorar el resultat que ha de traer el Levant al Molinón. Un momento de, de dar un paso adelante en la Liga, en, en bueno, en, sobre todo a nivel de, calidad nuestra, ¿no? de, bueno, de, ese, coger esa confianza, ese, ese cambio un poco de rol que hemos tenido y que podemos demostrar yo creo que a todos los equipos. MVP, la liga Endesa ha el pivot de Valencia Bàsquet Justin Hamilton como jugador más valioso de la jornada 30 39 punts de valoración. 11 de la nit i 37 minuts en el dia d'avui, el dia de l'oient. Com cada dilluns, 627 98 0336, 627 98 0336 per a que envieu notes d'àudio i per a que respongueu la pregunta que vos hem fet en el dia d'avui. Ha de fer el València un esforç per renovar Febolí? En tornada de pausa, arrenquem, com cada dilluns, amb les vostres respostes. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. <laughs> Blas, estoy dormido, Epi. Ya, pero es que este viernes 20 de noviembre los de Ford van a hacer su día sin IVA. ¿Mm? No pagas IVA ni al comprar un coche ni en las operaciones de ayer, Blas. Muy bien, hasta mañana, Epi. Lo llaman el Blue Friday de Ford y no van a cerrar a mediodía porque es su día sin IVA. Rima y todo, Blas. Parece como si trabajases en Ford, Epi. No, porque ellos son azules y yo naranja, Blas. Condiciones en Ford.es a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos seminuevos. Kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium. Servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en Pista de Silla 44, dirección Alicante Salida 10, Masanasa. O consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Proa la marca líder en vehículos de ocasión. ¿Conoces el carburante autogas? ¿Cómo? Sí, autogas, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, polígono Vara de Cuar frente a ITV, con la garantía de Gasmoción. Más información en taxco.es. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua Radio. 11 de la nit i 31 minuts. Ja sabeu que tots els dilluns la nostra intenció és que el nostre primer contingut del programa siga la vostra opinió, de la vostra pròpia veu. És per això que tenim habilitat un número de WhatsApp. 6, un número, no un grup, un número. 627 980336. Així no volem fer sectes ni xorrades semblants. És un vehicle més per a que pugueu expressar-vos. La nostra opinió ja la podem dir tots els dies. La vostra és la que ens interessa de la vostra pròpia veu. Per això habilitem les notes d'àudio del WhatsApp 627 98 03 36. La pregunta en el dia d'avui ha de fer el València un esforç per no haver fet i això és el que heu respost. Whatsappéame Whatsappéame Whatsappéame Pablo Dandaya. Eh, yo creo que sí que es, de un de renovar a Fébuli creo que es un jugador determinante eh, y sobre todo todo de gol. Vull si mirem les xifres, que en un, un jugador que enguany ha millorat el seu que aporta algo distinto, se atreve aporta i segur contra un, en el partido que molts dels partits vull de l'ànima d'este jugador en l'actual València. Ara, per a mi la pregunta seria, és, reemplaç reemplaçable Sebolí? Per a mi, sí. Si l'Im invertís bé, jo crec que és un jugador que pot tenir un substitut en el mercat. No és un jugador que el València crec que es hauria de tornar vots per renovar, que crec que el mercat amb inversió n'hi ha millors que ells. Buenas noches equipo, me llamo José Manuel de Silla. A ver, por supuesto que Sofía Feguli debería ser renovado antes que Barragán, Parejo, Javi Fuego, porque le echan muchas más ganas que, que los demás esos. Quiero darle mi pésamo ya que estoy aquí a todos las familiares que ha perdido en el atentado de París, que no me parece razonable. Y quiero darle un abrazo también y un saludo a Arturo Gao y a Moon Valencia, chicos. Buenas noches sóc Héctor d'Alcira y yo sí que renovaría a Fegulí. Me parece a mí que la año pasada va a ser la mejor temporada que va a hacer en el Valencia... ...y en guany está continuando en la segunda línea... ...está el, mejor del equipo... ...y de eso té que tiene una recompensa. ...y ahora mateis al Pedra Feguli en el mejor stat ...desde que ha venido al Valencia sería un error muy gran. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Salva Fogado y Manolo Montal. Eh, soy José Castelló, os llamo desde la playa de la Patacona. Y ante la pregunta de esta noche de si debería hacer un esfuerzo económico el Valencia Club de Fútbol para renovar a Feguli yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en cuanto a rendimiento que se le ofrece a cada jugador del Valencia que defienda este escudo, yo creo que ha demostrado sobradamente y más destacadamente esta temporada que se merece la renovación, no como otros jugadores como Piatti o como Parejo, no me declaro no muy fan de Parejo, y más que nada por eso, en cuanto a rendimiento deportivo y sobre todo eh, hay muy pocos jugadores que desde hace año y medio, antes de renovar un contrato, digan yo quiero renovar por este club y insiste eh, dadas las ofertas de Manchester United, de Chelsea, que son equipos mucho mejores que el Valencia, que aún quiere seguir y demostrar su fútbol aquí en este equipo. Yo creo que sí, se lo merece. Hola, soy Nacho Sánchez y vos de Así de Valencia. Jo penso que sí que s'hauria de fer un esforç econòmic més que res per a donar fiabilitat al projecte perquè es tracta d'un projecte que fitxa jugadors jovenets i els fa gran, bueno, és la intenció, i això és el que hem fet eh, amb Fegulí, li vam fitxar quan era jovenet, li hem fet un bon jugador, i si quan anem a fer bons jugadors com pretenem en Santimino Cancelo, si aquests volen més diners i nosaltres no se els donem, aquests aniran. Llavors jo, jo penso que tenim que fer amb Fegulí i amb tots els futurs jugadors que esperen que siguin grans. Hola, soc Miguel del Sira, i volia dir que el València ha de fer un esforç molt gran econòmicament amb la renovació de Fegulí, encara que és una renovació essencial, perquè a dia d'avui Fegulí és un, el jugador més desequilibrant de la plantilla i es mereix estar en aquest equip, si bé no pot haver un cas com el d'Otamendi. Hola, el meu nom és Gustavo i participe des d'un poble de la Ribera Alta que és Benimodo. La meva opinió sobre el tema que esteu tractant avui, sobre la renovació eh, o no de Fegolí, eh, pense que es tracta ja de molts diners. Si hi ha, hi ha equips punters d'Europa, Chelsea, etc que estan allà pujant per ell, eh, és una mortera de diners que el València jo pense que no hauria de, de pagar per, per este jugador, ja que també el rendiment es, es deu de valorar per tota la trajectòria que està a, eh, a, en el club. No sols ara, ara que està en forma i està fent gols decisius, d'acord, però i quan venia de la Copa d'Àfrica i estava desaparegut pràcticament tota la temporada. Jo pense que són molts diners per a un jugador com Figolí, es tracta d'una mortera de diners i el València pot obtindre altres jugadors eh, en aquests diners que de, la, de la renovació i que pot, eh, pot tindre un altre jugador eh, com Figolí o millor encara. Gràcies. Bona nit, eh, sóc Vicent. A la pregunta que feu esta nit, el València no es tindria que tornar carabassa per renovar a Fegulí. Fegulí és un jugador que a mi sempre m'ha agradat perquè li fica molt de coratge al partit. Però pot ser que en el puesto que està jugant ell i estiga tapant eh, el forat a uns altres jugadors que d'extrem ho facin millor com pot ser el cas del mateix Cancelo o tapant-li la porta a Robert que està cedit perquè ell està jugant en aquest puesto ells, jo, crec que, jo crec que ells ho farien millor jo de totes formes eh, provaria a Fegulí per darrere del davanter a veure què tal funcionava per ell Bona nit, em diuen Jesús i cride des de Montesa. Sobre el tema de fer bullir, no penseu que ara que va eixir de Bades, o pot eixir de Bades duent-se una comissió, està jugant millor per endur-se una millor comissió? O sigui, quan millor jugué, més equips s'interessaran, i conforme més equips s'interessen, lògicament tindrà més opcions a on anar. Al cap i a la fi, tots els jugadors, ningú es casa a ningú, futbolísticament me referís, i els diners manen. Aleshores, jo no el renovaria, inclús el disfrutaria i ja està, perquè a lo millor te pot passar lo mateix que Piatti o que Parejo, que li dones lo que volen i baixen el nivell. I en Fegulilla mos va passar una volta això. Jo sols espere de que el València millore, que és el que necessita, que no nos fiquen les piles, que al, al cap a la que guanyi el Valencia y cuando mes guanyi el Valencia será mejor pero a Nuno i per Y que Fegulí, si se queda, per lo que es deu de pagar, no per més. Y si no, pues res, ya vendrá un altre. Hola, soy Domingo Úbeda, de Catral Alicante y creo que el Valencia debería hacer un esfuerzo para renovar a Fegulí sabiendo que Fegulí es capaz de lo mejor y de lo peor. Buenas noches, eh, José Antonio desde Valencia. Fegulí ha demostrado que pese a su irregularidad, pues es un jugador importante para el Valencia Club de Fútbol a día de hoy. Pero creo que no exige nada del otro mundo y si las condiciones siguen siendo aceptables, debería renovar con una cláusula acorde a su nivel. No obstante, aún no me explico por qué ha demorado el Valencia Club de Fútbol su renovación, tanto en el tiempo y dada su situación contractual. Hola, soy José de Benimaclet. Yo creo que si el Valencia ficha el mercado de invierno es porque algo se ha hecho mal este verano. Sin uno debería ir. Muchas gracias a Moon Valencia. 11 y 48. L'últim ha estat eh, un verso libre, que se dio habitualmente. Ella ha oferit el seu, la seva de las de desde desde coses des de, des tal? Bona nit. tal, Manolo? Buenas. Bueno, pues... Eh, eh, está bien lo del día de en La Gemba continúa opinando. Sí, jo crec que és una bona iniciativa i bueno, pues, hi tenim sempre, no? amb la, la participació dels, dels oients. Jo crec que mhm. calia un, un espai com este, Manolo. 627 98 03 36 627 98 03 36 Això, justament per a que pugui opinar. És un WhatsApp, ja dic, eh, l'opinió nostra la donem en els micros. El que volem és la vostra. Eh, ni creem grups, ni res. És l'oient de la 97.7 Ràdio, que, al qual se li planteja una pregunta i que crida per a donar la seva resposta des de la seva pròpia veu. I ICE cada dilluns va ser sempre el nostre primer contingut. Bueno, Folgado... Dos i mitja ho repetim, no? Dos i mitja repetim les que hagin arribat i si n'hi alguna nova també la, la oh, acabem. Vinga, però bé, sempre ens interessa que arriben a, abans de les 11, perquè si a les 11 i mitja ja les podem tirar la majoria d'elles. Eh, Álvaro Negredo. Sí, Negredo Manolo, ho has comentat en la abans en la intro i durant els eh, titulars, este matí era absència en la sessió preparatòria, en principi amb una gastroenteritis, Manolo, però eh, després, quan s'han donat compte de que el dolor anava a més... Mm. Tot, partit, tot partit este matí. Este sí, matí este el matí... jugador crida als serveis de València. Sí, i no s'ha personat... Sí, en casa Exacte, no ha pogut visitar les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, en principi mm, per una gastroenteritis, però ja... Quan els servicis mèdics del club han arribat a casa, l'han explorat i han sospitat que poguera tractar-se d'una apendicitis. Com que les molèsties no remetien, en quan els metges del club han disposat de les noves proves mèdiques pertinents, uh mhm. -huh. s'ha decidit intervindre'l pues, esta vesprada. Així que en el 9 d'octubre, Manolo, eh, Negredo operat, sense cap tipus de problema, uh mhm. -huh. i a partir de d'ahir Manolo pues, estarà entre 3 i 4 setmanes de baixa, ha sigut operat pels doctors d'Eusaí Medrano uh -huh. i baixa eh, del jugador de Vallecas per als pròxims compromisos del conjunt de Mestalla, la baixa Benegredo que s'ha fet la de Rodrigo Moreno, per tant, com a referències ofensives, no es queda amb Santi Mina i amb Paco Alcácer. Eh, hi haurà gent que dirà, quina sort en uno, se li lleva un problema de mig perquè jo no comptava amb Negredo, i cada volta que no comptava amb Negredo hi havia Canyaret cada cap de setmana, però hi haurà, hi haurà també qui puga dir, bueno, pues és un problema per a l'uno perquè a veure ara com te desfas a veure qui, quin equip va apostar per este davanter que estava 3 setmanes o 5 setmanes ja sense comptar per a uno i que damunt la va estar 3-4 mesos sense entrenar. Sí, 3-4 setmanes més de baixa, més les que porta sense competir, encara que Negredo estava entrenant, però sí que podria ser un entrebanc a l'hora de traspassar al, al futbolista. En eh, Manolo Air ja donarem alguna pincellada en aquesta conversa que vam mantenir en tertúlia amb César Ferrando uh -huh. i mhm. avui pues, eh, ens corroborem en el que ja comentarem en tertúlia. L'Olimpíc de Marsella continua estant molt interessat en contar eh, com ha cedit a partir del mercat del, de l'hivern amb, amb Álvaro Negredo. Bueno, pues eh, és una de les eh, situacions, però, com dèiem, això queda en l'aire. En entrebanc, perquè eh, Negredo va estar com a mínim 3-4 setmanes parat després de eh, l'operació d'apèndix al qual a la qual ha sigut avui sotmès esta vesprada en l'Hospital 9 d'octubre. L'equip tornava a l'entrenament. Eh, han tornat quasi tots, dels internacionals ha tornat Bacali, que me diuen té una pulvatge, però que van intentar que arribi. I Fegulit també ha xafat l'herba però encara no és segur que puga estar dissabte contra les Palmes. Sí, ha tornat André Gómez fonamentalment a treballar amb el grup, també va Cali, encara que pues, com a novetat Pubalgia la que arrossega este futbolista que ve de competir en la selecció sub-21 de Bèlgica. Manolo, veurem si arriba o no, perquè la pubalgia, ja saps com és, talses un dia no tens dolor, però eh, al següent probablement talses i sí que pots patir molt de dolor que t'impedís treballar. Així que molta cura també amb l'estat físic de Bacali i molt pendents també de Sofian Fegulí, que no està encara a recuperar Manolo d'aquesta fascitis eh, plantar, que no ha treballat amb el grup, que s'ha exercitat en solitari i que hores d'ara continua sent dubte per a jugar este cap de setmana, dissabte 10 de la nit a Mestalla, davant la mhm. Unió Deportiva Las Palmas. Perfecte. Eh, no està aconseguint entrevistes, a veure si algun dia mos toca als pobres, eh, al Rix sí que els toca. En este cas, als eh, companys de marca que han pogut eh, emetre algun fragment de la veu de l'entrevista escrita que ahir va ser publicada en el diari eh, d'àmbit estatal i sobretot eh, a mi n'hi ha un tall que és el que més me crida l'atenció eh, que és el de, el de que ell diu que és només l'entrenador del València Sí, és curiós aquest fragment de, de veu anem a escoltar-lo en primer lloc quan uno se refereix a que eh, no sols a que no, va, no ficha, que no és l'encàrrega de fitxar, uh -huh. lo que se eh, trasllada, vol traslladar en este fragment de veu que ara escoltarem en l'entrevista als companys de, de Radio Marca y garantís Nuno, sorprendente que hay sols, actualmente en el Valencia tiene una función, que es la de d'entrenar al primer equipo Es un modelo que existe, que es la realidad del club. Ahora, los que estamos, es nuestra obligación dar todo lo que tenemos para, para que esto funcione, porque es necesaria la estabilidad, que las personas entiendan que es así y que pongan de su parte. Y eso es lo que estoy haciendo yo. No es algo que decido yo, la incorporación o no de alguien. Yo soy alguien que está aquí para trabajar, para el club, para nuestra afición, para el club, para lo que es todo lo que queremos ser en el futuro, un gran club. Yo sé lo que soy, entrenador del primer equipo, y eso es lo que me, me dedico. Diu que no està així per a, fir, per a dir qui ha de vindre o qui no ha de vindre. I acaba dient que eh, sap a lo que es dedica i que és l'entrenador del, del primer equip. A mi això me resulta molt... Està llevant-se de la primera línia de foc. Molt sorprenent. Molt Ara després ho comentarem amb Jaume i amb, i amb Vicenç Sempre, que està per així, estan els dos per així, per cert, però a mi l'impressió que me dona és que veient com estan anant les coses, que ell pensava que podia amb este bou, està donant-se contra que no po no pot amb este bou i està començant a llevar-se de mig, perquè eh, després hem de rescatar per a la tertúlia Arturo el tall on Lai Hun diu que les decisions se prenen entre ella, Nuno i, i Lim eh, perquè és evident que un dels dos no està dient la veritat més coses Nuno, sobre el projecte actual i el que ve en este València pues es un projecte a base de futbolistes jóvenes La plantilla que tenemos es el, re, es el reflejo del proyecto en que estamos todos, que es un proyecto joven, ambicioso, que está en su primer año, pero es un proyecto a medio, largo plazo. Por lo tanto, esta plantilla es el reflejo del proyecto del Valencia Club de Fútbol y de la idea que tenemos. Por lo es la plantilla, que nosotros deseamos y que nosotros queremos tener, porque identifica exactamente lo que es el proyecto. Proyecte a Mitch y Yark termini de futbolistas eh, joves. Vull decir, no es un proyecto que, segons el técnico... pot ofrecer ya un rendimiento eh, importante... ...cuando mm, acabe esta temporada. Més cosas... Sí, última, Sobre si se ha de firmar o no eh, ...futbolistas, no, no. Este parón sería importante para un primer toma de contacto en relación a, a eso. No hay decisiones, ahora sí hay algo adelantado ya en nuestra perspectiva para que sea hablado. Y cuando digo sea hablado, tiene que ser hablado con la propiedad, con, con León, con, eventualmente con el dueño, para que yo desde mi puesto pueda dar mi punto de vista. Hoy en día mismo no hay una necesidad inmediata, eso no es algo que nosotros consideramos que sea prioritario. Bueno, pues eh, després eh, completarem, però um, a mi me dona la impressió de que... No, hi ha una necessitat immediata de firmar, diu, però el, el fragment de veu arranca dient que, que s'estan valorant les incorporacions. A mi el que, més, el que més m'ha cridat atenció és quan diu que ell és l'entrenador només. Ja el Pechito Palomo, aquí me l'hacen todas, me pareix que o algú li ha advertit que passa a, segon, a la segona línia o ell mateix s'adona compte de que no pot amb este bou i està pegant un pas al costat per cert, eh, jornada 7, 10 de desembre, a les 4 de la vesprada, València-Getafe, ha fet pública avui la Lliga eh, aquesta jornada, i també la tornada dels setents de final de Copa del Rei, tres dies abans, dimecres, dia 16, a les 9, València-Baracaldo. Això sí, el senyor Tebas menys fer públics els horaris de la jornada de cada any, està fet tot. 11.50... Molt ràpidament, Manolo, abans sí. de tancar la informació del València, ah, sí, important, demà dimarts ja pues, eh, una campanya de donació de sang que en la llotja VIP de Mestalla cada donant rebrà una entrada per al partit davant la Unió Deportiva Las eh, Palmas mm, jornada especial per tant de donació de sang en la llotja VIP de Mestalla que estarà oberta de 10 a 2 pel matí i de 4 a 9 per la vesprada així que cada persona que s'acosta a donar sang rebrà a canvi una entrada per aquest partit del, del València En el llevant d'un esport lleva tornàvem avui al treball a Bunyol una setmana després d'anar-se'n de Bunyol per anar a Oliva a treballar allí amb Rubi avui han tornat el treball el més important que ha parlat eh, Rubén, el jugador del Llevant i que ha puntualitzat alguns aspectes després d'esta primera jornada de treball en esta nova setmana. Rubén, que ha parlat de que a l'equip li ha sentat bé pues, eh, el paró i el fet de concentrar-se a, a Oliva per a tractar d'assimilar a tota velocitat els nous conceptes que vol introduir en la plantilla Rubí. Sobre todo, <clears throat> yo creo que nos ha venido muy bien para para coger un tono físico, un nivel eh, también táctico eh, que, bueno, que, no nos había dado tiempo a coger en este poco tiempo que llevamos con el nuevo Mister y yo creo que, es una semana de, cambio, de, bueno, de, nueva adaptación a, al trabajo que, bueno, que venimos haciendo y yo creo que que debemos de, que debemos de dar ese paso ya para que se note, ¿no? Eh, tanto esa semana como ya el tiempo que llevamos trabajando con el nuevo mister. Rubén, que se se referido a ese compromiso que le espera al Consum Granota este cap de semana de sporting de Gijón. Bueno, yo pienso que va a ser un partido complicado, es, un, una ciudad, <clears throat> es un, campo que, bueno que está con muchas ganas, que, que, viene mucho tiempo en segunda y que tiene ganas de, bueno de, demostrar que, puede seguir en primera y, y, bueno yo creo que están bien, han hecho un buen inicio de liga, tienen un equipo muy locoso, muy muy difícil de superar y pienso que, no va a ser nada fácil, ¿no? Yo creo que nosotros estamos mejorando mucho como equipo, como a nivel colectivo, tácticamente y, a nivel de atrevimiento yo creo que estamos bien y podemos dar un, salto de calidad allí. Rubén, que se ha referido a que el Sporting de Gijón es el primer de los rivals directes a els que va a competir en Llevant Unió Esportiva en las próximas jornadas Sí, yo creo que son rivales que van a ser, pues yo creo que al final del día van a ser directos a nivel de puntos, a nivel de, bueno, de, estar en, una zona complicada, difícil y, yo creo que, que, bueno, que es un momento de, dar un paso adelante en la liga, bueno, sobre todo a nivel de, calidad nuestra, ¿no? de, bueno, de, ese, coger esa confianza, ese se cambió un poco de rol que hemos tenido y que podemos demostrar yo creo que a todos los equipos que somos capaces de hacer cosas bonitas y yo creo que, que todo pasa por, por el partido del domingo. pero últimamente salva, coneguem ja l'horari per aquesta jornada número 10 de Yo era la 16 de lliga, perdón Sí, el llevan que jugarà diumenge 20 a les 6 El nuevo al nou Sant Mamés davant Club de Bilbao. Les 12, venga ya al debate, a la tertulia ya a l'anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. Les 12 eh, de la nit i dos minuts, arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi. Així a Esports 97 nit, recordant que avui és el dia de l'oient del nostre programa, com cada dilluns, que teniu el eh, WhatsApp, el 627 98 0336, 627 98 0336, ara a les 12 i mitja eh, recordarem eh, les opinions que ho envia. La pregunta que estem fent avui en el WhatsApp és eh, si el València ha de fer un esforç per a renovar Sofia en Fegulí. Les respostes al 627 98 03 36 i anem a parlar de moltes coses més. De moment, eh, Folgado queda així de la primera mitja hora, Saludem ja Vicent Sempere, company del Murciélago de la Televisió. Hola, Vicent, què tal? Bona nit. Què tal, Manolo? Com esteu? I també saludem ja al nostre president, a Jaume Ortí. Hola, Jaume, què tal? Bona nit. Muchas noches tristes y lamentables y dramáticas. Per lo que està passant en París, imagine. D'ací, eh, m'imagino la veu de tots pues, ficar-se uh -huh. en la mhm. família i en els, pues, que s'han perdut la vida per l'horrible fes de gent que és detestable. Pues sí, eh, malauradament això eh, és una realitat i, i és una realitat que estem vivint i que cada eh, volta ens toca més a prop i que mai no saps lo de prop que te pot tocar perquè eh, eh, en un segon te, te canvia la vida. Dit això, dit això, lògicament hem de fer el possible per a que la por no es guanyi i per a tornar a poc a poc, dins de la mesura de les possibilitats, recuperar la, la normalitat. Sí. La normalitat passa, eh, com deia abans, per eh, la pregunta que hem fet i per els fets d'avui. Eh, jo imagine a Vicent que ja hauria acabat la jornada <laughs> laboral més o menys fent-se l'esquema per a demà el murciélago i de repent, plam, el comunicat de Gredo operat apendicitis 3-4 setmanes de, de baixa per el que ens conten, per el que ens conten, el jugador este matí ja havia cridat els servicis mèdics del València de Futbol, tenia eh, un fort dolor abdominal, l'han vist, en principi li recetat repòs, però els metges tenien la mosca darrere l'orella, que tota, les, tota la sintomatologia apuntava molt directament que poguera ser un, un, un apendicitis. Eh, li han recomanat eh, repòs, la cosa no ha millorat, han acabat de fer-li unes proves que havien de fer-li, ja les proves de la mà, que és com se passen aquestes coses, ha dit, això, els paràmetres que marquen les analítiques tan clars, hi ha que operar. Així que, ràpidament, ha sigut operat en l'Hospital 9 d'Octubre, i està clar, senyors, que per a res és l'any del Baró Negredo, eh? Qui mos anava a dir, quan marcà el gol en Mónaco, que semblava que en Guayanave a veure altra perspectiva, se li hauria, se li hauria eh, altra... o semblava que se li hauria altre escenari del Baró Negredo, i jo crec que en, ni en el pitjor dels seus malsons la cosa anava a anar com està l'ant. La notícia és horrible per al València, perquè si n'hi havia alguna opció de... de rehabilitar-lo mm, ara ja un mes mm, parat més dels que ja estava ja es empitjora moltíssim i si n'hi havia alguna opció de col·locar-lo comentava abans l'opció d'Olimpí de, de, de Marsella uh mhm. -huh. se ho pensaran molt, molt perquè és que serien, seran dos mesos d'un futbolista completament parat o sigui, un mes en la grada i altre mes en, en el llit o sigui que és duríssim tenim un company en, en, en, en Radio Televisió Valenciana uh mhm. -huh. Rafael Rodríguez que que feia informació de l'Elx que deia agost flac tots són puses. Sí, és una clar, traducció és literal de la, de, eh, a Perro Flaco i és el que li està passant a, al Negredo, perquè uh -huh. és que és increïble. Imagina que haguera estat en bona forma, diríem, pues, quina, quina mala pata per, a, per al València Pedra Negredo. Però és que és, és, la notícia jo crec que és horrible per al València i horrible per a Negredo. Eh, jo, eh, ara ho anem a discutir, però jo ho deia al principi, hi haurà qui diga eh, quina sota ha tingut Nuno perquè eh, se lleva damunt un problema i hi haurà qui diga, bueno, a veure com se lleva definitivament munt i se problema no, no, perquè ara, com tu dius, a veure quina eixida li poden trobar a Negredo. És evident que una notícia que s'agarra agarra tots en el peu canviat, Jaume, i que són aquestes coses que passen en el món del futbol i que és evident que eh, en guanya Negredo, eh? Li cauen una darrere una altra. Però si dones compte, són coses com si les manara al dimoni, no? Perquè, <laughs> eh, de veres, hi ha un problema ahí complicat, estàvem tots esperant, jo, de fet, en el, en el que opina la Llevant estava dient que espere que... De, des de Singapur vingueren la solució uh mhm. -huh. i les coses anaven al seu puesto i encara no, no ho havies pensat apareix aquesta notícia que l'únic que fa és que Nevedo per a bé i per a mal eh, pues, pràcticament se va, va juntar-se a final d'any i ja per la segona volta i això bueno, pues és el pitjor que podia passar com esteu dient vosaltres i una persona que, que d'un any horrible i que la vida és així, a vegades no saps mai on acaben les penes i esperem que tot això siga el final d'una ratxa roïn i que torni a ser eh, el que era i que, bueno, el tema de l'operació País Canal B és una operació molt normal des de que uh mhm. -huh. t'impedís seguir jugant. Eh, eh... En la reunió d'este cap de setmana, Manolo, a Singapur s'ha parlat segur de, de la possibilitat de, de donar-li una eixida a Álvaro Negredo, que efectivament seria en condicions eh, en desventatge per al València, perquè per a que el València es desfera en este mercat de l'hivern o, o se desfà, pot desfer-se encara de Negredo eh, ha de perdre un percentatge altíssim de, de diners, perquè València continuarà pagant-li un percentatge molt alt de, de fitxa i el club que se l'emporte pagarà un percentatge mínim si paga algo respecte a la fitxa que en Wine pertoca cobrar a, a, a Negredo. Però és que este cap de setmana s'ha parlat segur entre eh, Limi i, i Nuno de les opcions de, de, de possibilitat d'eixida per, a, per a Negredo que poden trencar-se o no mm, després de lo que li ha ocorregut en el dia d'avui, perquè és cert estarà un mes parat porta un mes sense competir però ha estat treballant a diari uh mhm. -huh. en les instal·lacions de, de Patarra vull dir, no va estar dos mesos parat sense competir, sense jugar partits, sí però va estar només un mes sense, sense entrenar però, però és cert, perquè este cap de setmana s'ha parlat de, de Negredo, de, de, de què ha d'eixir com, com a cedit i de repent pues el València se troba amb este problema que és un problema per, a, per al futbolista però és un problema també per al València que volia traure-lo ara en el mercat del... Esa es, la gran pregunta. ¿El Olimpí... problema més me esperan per a Negredo o més me esperan uno? Jo crec que és un problema per a, per a Negredo, no per a Nuno. Nuno no anava a contar amb este futbolista. Home, ja, però tu tindràs que eh, veure que si eh, Negredo no ix en desembre del València, mm. Negredo en un mes està, vull dir, estem, aquí estem avui a 16, 16 de, ne, de novembre, Negredo teóricament a 16 de desembre està per tornar. Per al dia del Getafe, mira, per al dia del Baracaldo, Pero al dia del Getafe. No? A partir d'ahir, cada dia que no vaig a convocat, altra volta Canyaret. És cert que Nuno guanya un mes de, bueno, este mes no el vaig a convocar... I de explicacions. I no, i no, no, no tinc que donar explicacions. Però a partir d'ahir, cada volta que no el convoque, altra volta Canyaret. Bueno, pero yo creo que ya está claro que ya un problema entre personal, diga el que diga el técnico en las últimas entrevistas, entre Nuno y Negredo, Y yo creo que Nuno ya no engaña a ningún Respecto a que va a contar a Negredo. Yo creo que si Negredo eh, juega algún partido Siempre que no puga ir en el mercado del, del pues va a ser el partido de, Copa La eliminatoria de Copa Probablemente siga para Negredo, Pero llega y llega de campeón Yo a Negredo no el veig eh, competir a amb el de que ahora ho es més porque pues, acaben de operarlo en el día de, d'avui, a nit ho contaren, Manolo, i feia referència a aquesta història a César Ferrando, perquè a César també li havia arribat el fet de que l'Olímpic de Marsella continuava estant molt interessat en, en Negredo. I, I és cert, vull dir, l'Olímpic de Marsella encara este matí continua bastant interessat en Negredo, ara no sé després de l'operació d'apendicitis, bueno, però l'Olímpic eh, ahí, ahí de Marsella a migdia estava interessat en Negredo ara ja no sé, però a migdia continuava aquest interès damunt la taula en condicions econòmiques ventajoses per a francesos que no poden pagar y aún contaron en las semanas la ficha de Negredo, pero volien contar a Negredo. Mitchell a portar a Negredo a, a França. Ara, pues no sé si estarán interesados o no, o si eixirà de Bades la sesión de Negredo después de la operación? No temas a y si més de València, vol después de Negredo, que o, o de Bades, señores, o percebent un passatge. Però anem a ser pràctics. Eh, l'únic problema que n'hi ha és que queda aparcat el problema un mes sí. hasta, pràcticament hasta la segona volta i és el que d'alguna manera pues, és, ha que seguir en els objectius que té no se pot comptar en ell exactament per, per lo que ha tingut i, i la vida segueix i no li ha més remei perquè altra cosa no se pot fer en ninguna manera o sigui, els aconteciments han vingut a Xina i l'opció de poder fer una sessió bona sobretot perquè ell agarra la forma i tal tampoc va permetre eh, l'operació que ha tingut, que és una operació la clàssica que ve sense esperar-la i, uh -huh. i era el pitjor oportun. I és la gran pregunta, Vicent. El València guanya un mes, el València ajorna un mes, el València perd un mes tenint en compte que vol després de Negredo? Mentre no siga l'entrenador del València, en, una en Negredo es palma pasta. O sigui, això ho ha d'assumir el València. En Negredo el València ha perdut diners sempre i quan continuen un nou entrenador. Eh, en este cas, el que pot perdre damunt és que el futbolista eh, una miqueta mm, se revalorice de cara a la pròxima temporada perquè ara jo veig complicat que un club es fixe s'hagués fixat l'Olimpí de Marsella és així la informació, però possiblement posen el fre de mà, perquè diu, hòstia, ara, ara ha de vindre un tio que damunt el mercat d'hivern sabeu que és d'efecte immediat. Tu quan fitxes un tio per a Xener tu vols que el dia 1 de Xener te marca un gol ja. O sigui, no, ahí no n'hi ha pretemporades que valguen. O sigui, però no eh, dramatitzem, Vicent, perquè també sabem que el que té no és una lesió, que és una altra cosa. Però És una, bé, però és una enfermedad molt, molt aconseguida, la rehabilitació és una enfermedad total. No sí, és un repòs i ja està. I si, un repòs, si ja hi ha un interès... Està, com diu Salva, no n'hi ha ningú problema perquè estem parlant de que la segunda volta el tindria perfectament per utilitzar-lo. O sigui, si l'amor existe, tindrà un moment no, per, no casar-se. No afortunadament, no és una lesió de, de trencament això, de lligaments, de xinol... Això vull dir que això l'únic que va tindre és un claro, descans claro, teòricament claro, físic, claro, per una banda, pues jo, i, jo i el ritme... Jo estic més en Sempere, eh? Jo crec que jo si fos l'Olimpí de Marsella, un jugador que ja porta 5 partits que no ha anat i que va estar 3-4 setmanes parat, jo me pensaria molt, eh? Però això és eh, igual que era una grip, o sigui, és que són... Eh, els motius no, no són entrenar manys, però per lo menos al 100% sí, però, que impedisca. Però si tu vas sumant, Jaume, a l'hora de fer bueno. una inversió en un futbolista, si tu vas sumant i dius bueno, no està comptant per a l'entrenador. Bueno, va, això pot, pot acostar-nos al futbolista. Però tu al revés. Però a més de no acostar-nos, a més de, de no estar comptant per al jugador, damunt va estar un mes parat, dius... Però ja, que, ja és massa arriscat és molt important en, la en manera de que va estar parat això d'una manera facilita molt el bon fi Vamos, això és el que pensé jo, eh? Si realment hi ha un interès real. Uh -huh. A veure, però que està mitja allí, Manolo, vull dir... Estem parlant de l'avantatge vale. de que Mitchell vale. en l'Olimpíada Mitchell, Marsella. ja. col·lega. Doncs sentència se pot dir. Mitchell serà Mitchell, però no gilipolles. Mitchell vola Negredo i el va tindre en el Castilla pertany a la mateixa eh, escuderia que Negredo, els dos tenen els mateixos representants i a partir d'ahir sí. Manolo el va esperar segur, clar que el va esperar no és el problema per a mi, per si a mi realment tenia fe en ell eh, li va vindre, bueno, doncs tindrà un descans i després el recuperarà i la segona volta i eixirà a jugar ja físicament en, en un estat òptim. Pues que no mos regatechen. A veure si això per, és una altra cosa. Sí, per este mes en què mos van a, ah, sí. a ratechar això, 4, això sí. 4 euros. Ara el problema és qui sí. i què van a pagar per Álvaro Negredo. Pues mm, calderilla. Calderilla, Manolo. Francos franceses de antes. Claro. <laughs> Exacte. Sí, sí. És que és impossible mm. trobar un club que te pague la fitxa. Impossible, qui te va pagar 3 milions d'euros? Home, sí que n'hi ha, però no este club. Qui te va pagar la meitat, ara? Els clubs que puguem pagar aquesta fitxa no vindrien a per una sessió d'un Álvaro Negredo, anirien per un jugador més de, de més entitat, això és una evidència. Clar. Això és una relació que és molt afectiva, de, a banda de lo professional que té que ser-ho, i ell d'una manera pues, proposat a Mitchell, dir, este el fique jo i el recupere i també eh, este no està tonto, com diu vosaltres, ni molt menys. Per tant, també estem parlant de Negredo, que per les coses i la ratxa ruïn del València no pot desaparèixer. Ah, és que precisament eh, el davanter, que és l'únic davanter que té a hores d'ara l'Olímpic de Marsella, que és el belga, Mm-hmm. que és un dels noms que està sonant per la davantera del València. no? El nom sí, és raríssim, no? És, és un nom raríssim. Bueno, per als expertos en futbol internacional serà el nom sí, més habitual. Més habitual, correcte, però no per a nosaltres. Fins i tot en això n'hi ha una casualitat. és que eh, un dels noms que sonen és, és belga, Totalment. és davanter internacional, és el davanter de l'Olimpí de Marsella i és ara mateix Batxuani, crec que és mm. l'únic davanter del qual disposa el conjunt de Mitchell. 12 i quart, fem una pausa per a la Publi i torn de seguida, vinga. Mm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Tía, ¿te has enterado de que el Forca está a 6.290 euros? Ya, ya te he oído en la radio. Pues ahora mantienen la oferta hasta el 30 de noviembre, que te puedes comprar un coche nuevo por 6.290 euros y encima con estar Stop, aire acondicionado y MP3. Tía, que son 6.290 euros, que está muy bien. Un Forca que encima mola. 6.290 euros. y tranquila, que es solo un coche. Eh, sí, sí, pero 6.290 euros. Condiciones en Ford.es. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita cita Sports Esports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. La bomba. 12 de la nit i 17 minuts. Què passa, Folgado, que estàs ahí... No me passa res. Ah, bueno. No, eh. estem parlant en, en la pausa. Perfecte. Eh, vos recorde que eh, encara ha arribat alguna opinió més i que després les sentirem sobre el cas de Fegulí. Al nostre WhatsApp 627 98 simplement 627 98 0336 per tal de poder sentir-vos un vehicle més per a que pugueu expressar la vostra opinió al nostre WhatsApp. Tots els dilluns sabeu que és el dia de l'oient, que el primer contingut de cada dilluns a les 11 i mitja és sempre la vostra opinió, el que passa és que habitualment 12 i mitja fem una parada per a llegir Twitter, els dilluns no hi haurà Twitter i sí tornarem a posar la, la vostra opinió. Bueno, pues... Eh, eh, esta història de Negredo penso que pot fer doblar a, a l'Uno. Bueno, anem a veure si en tot això a veure si a la torna ell eh, i torna una miqueta més eh, molla la cosa, ja no hi ha que... o esta és una relació ja totalment trencada. Passe el que passe i que Nuno no va a doblar. Jo crec que no anava a doblar uh mhm. -huh. i això no va fer-li canviar l'opinió. Uh mhm. -huh. Ni això, ni l'espot nou de la loteria de Nadal, ni, ni els torrons que ja estan en el hacendado, o sigui... Sea, jo crec que no, no. Nuno està molt ferm ahir, i excepte que en la reunió de Singapur li hagin dit alguna consigna, en altre sentit, jo crec que estava... Negredo estava en la grada el, el dissabte, però seguríssim. Negredo la va jugar davant del de Manolo, la Copa. A partir d'ahí jo crec que ahí està tot clar. Sí, Anava, sí. perquè ara coincidís en la baixa, no? Sí, ara coincidís en, en la baixa. A partir d'ahí, pues, jo crec que està tot clar. Nuno no va doblar. Uh -huh. I Negredo està fora quan es recupera de l'apendicitis si continua l'interès de l'Olímpic de, de Marsella o se troba qualsevol altra, altra eixida i serà positiu per a ell i, i per al club el eh, que està clar és que d'aquesta reunió famosa que hi ha hagut en Singapur el cap de setmana hi ha dos noms que sembla que hi s'han assenyalats d'un ja hem estat parlant dels primers minuts de la nostra tertúlia que és el de Negredo l'altre és el de Rodrigo de Pol que també sembla ja assenyalat de tota manera, de total i absolutament eh, per Nuno de cara a la direcció del club, de cara a la propietat del club i que va ser un altre jugador que en desembre, perquè també sí que va trobar més acomodo, eh, el València se va fer d'este futbolista. De Pol de mercat, eh? De Pol de mercat. Mm -hmm. De fet, eh, jo, per exemple, que no comulgava en De Pol, jo sempre he dit que més bonito que bueno, perquè és un jugador que el veig molt vistós, però que no li veia el nivell del València, però entenc que l'agrada, eh, o un percentatge molt elevat de l'agrada de Mestalla, és de polista, no? O sea, és fan de Rodrigo de Pol, i és un jugador pues, per a mi molt, atra molt atractiu no té res a veure amb Negredo ara mateix a nivell de mercat i este trobarà eixida i inclús un traspàs al València li, li amollaria en pasta jo crec que per De Pol jo crec que De Pol el tema que té és que és una expectativa de jugador quan així n'hi ha molta gent que és fidel a d'ell i s'agrada i se, jo me quedé totalment de que no li han donat l'oportunitat segons pensar l'afició per poder demostrar que el que té dins, no? I jo penso que això és el pitjor handicap que n'hi ha en aquest cas. O sigui, que no n'hi ha ningú que puga dir que l'ha vist suficient per saber hasta on arriba aquest jugador. I, sin embargo, lo, lo poc a jugat pues, té coses positives i, i ahí se queda la cosa. Si damunt en aquestes coses positives diu no me val però si volen que faig en camí, pues, clar, els tècnics o el que tingui la decisió ho farà, però jo crec que això és el problema. Són fitxatges, i perdona, de l'etapa anterior o de, o de una, fitxes per una... Això, és un fitxe de Rufete, si vols dir això. Vull dir, anem, a, sí, sí, sí, sí. anem a anar per a les clares per a, ning, per a que ningú se malentengui. Perquè jo crec que un fitxatge, si De Paul haguera sigut un fitxatge ja de Nuno, uh -huh. no estaria passant el que està passant en De Paul. Si li ha donat moltíssimes oportunitats a la de Rodrigo, Moreno, uh -huh. quan estava demostrant que és la... Sempre ho hem parlat en el Murciélago també, de que sí, home, Nuno és prou just. O sigui, sea, Nuno fins, si, algun, fins... si, la, si algú no ha sigut just és el Rodrigos un per excés el de per defecte exacte, però eh, la, la, la cosa més injusta que ha fet Nuno jo crec que és donar tantes titularitats a Rodrigo Moreno sí, d'acord això ho tenim tot, clar eh, jo és que crec que en De Polo no tenim tota la informació o al final has de pensar que no li dona canxa perquè és un futbolista una, de l'anterior etapa però no me quadra perquè en l'inici de Lliga si repassem alineacions Rodrigo De Pol va començar entrava, però ha passat, algo, ha passat algo vull dir, o ha passat algo que desconegam o a mi no me quadra que no compti ara perquè és un fitxatge d'una etapa anterior perquè l'inici de Lliga Nuno va comptar amb, amb De Pol i de fet el feia jugar en la línia B3 en el mig del camp com, com a mig centre quan De Pol no és un futbolista eh, que està acostumat a jugar en aquesta demarcació i Jaume abans eh, ha dit que així no s'ha vist a De Pol i té raó però és que eh, jo vaig anar més allà així no s'ha vist a De Pol en la seva eh, demarcació habitual en la que lluïa programa... en, en Argentina quan jugava en banda esquerra i entrava eh, cap diagonal cap a dins per a, per a colpejar pues a porteria encara, en encara se l'he vist menys no, no se l'he vist ni no en el seu puesto no l'hem vist en ixa, en ixa demarcació l'hem vist poquet i fora de puesto ja m'ha però per què ara no té oportunitats? pues o ha passat algo que no ha transcendit on... Però tot no, no pot tindre la mateixa solució, Salva. Igual que estem parlant del Guedo, ha passat algo que també desconeguem és no, que, no hi ha hagut un enfrontament, Jaume, directe, ja, tècnic... Però i... també, entonces, n'hi ha moltes coses que desconeguem i que són anormals perquè no tens una explicació lògica. -huh. Mm. Bueno, hem estat pendents, notícia que ens eh, arriba, la televisió belga parla d'una possible suspensió demà del Bèlgica-Espanya, a que anava a jugar-se l'amistós. Eh, sí, mesur... Si me permetiu, també n'hi ha un altre partit eh, molt delicat, sí. que és Inglaterra-França, Inglaterra, que també s'està plantejant el mateix. Eh, en efecte, eh, sembla que eh, ens deien... Eh, jo puc sentir esta vesprada una, una emissió nacional eh, en la qual parlaven de les grandíssimes mesures de seguretat que estaven al voltant de la selecció només arribar <coughs> cap a Brussel·les i sembla que n'hi ha perill de que aquest partit de mano no es jugue entre Bèlgica i Espanya però és que l'altre també, si dones comptes també té uns ingredients també sí, per, i, i per estar en França complicats, anem a, eh, estar, anem a estar pendents i si produeix alguna notícia la seguirem i, i vos, la, vos la contarem al voltant de què contava Salva de la, de la posició de, de Rodrigo de Pol jo recorde exactament una roda de premsa de la temporada passada de Nuno Espíritu Santo dient algo així com que ell el eh, veia per dins. El veia per dins i no el veia per fora, perquè ell per fora li demanava una capacitat de treball que De Paul li havia mostrat encara no tindre, crec que va dir encara, que eh, anava a esperar a veure si evolucionava el jugador, i ha de ser que no l'ha vist evolucionar, perquè no l'hem vist en banda, l'hem vist més per el centre... I de repente ha desaparegut. I de repente més... De l'11 i de les convocatòries. Sí. sí. Però bueno, és cert, per a era un futbolista que jugava per dins quan en Argentina jugava per fora. Uh -huh. Pues no sé, Manol, les coses de Nuno. Lo de Nuno amb de Pol és una de les coses que no, s'entén. no A veure, si i tractem de fer un esforç i, i pensar que no hi ha res extraesportiu, uh -huh. la tornada d'André Gómez, per tant, és la que ha apartat a de Pol de l'equip. Sí. Perquè, diguem sí, que... Sí, hauria sí. que mirar Nuno totes veu... les convocatòries, però... No, ha coincidit en el temps, cronològicament, sí, sí que, Manolo. Sí que coincidís. O sigui, ha, ha sigut tornar André Gómez, que va tornar a, una miqueta a lluir en Mestalla davant del Zenit, no? en aquesta segona part que canvia l'equip. Correcte. I a partir d'ahir De Pol desapareix. Del, o sigui, ja no li dona ni, ni, ni, ni minuts en les sí, segones no m'agrada per, per, per fora, m'agrada per dins. Tinc ja el que juguen en aquesta marcació pues per dins, fora. que és André, i per fora preferís que i preferís que Aureli, inclús a Rodrigo. Estava lastrat en la mitja perquè li feien falta jugadors i és mm. possible de que quan este no el necessita pues el primer, la primera baixa que li va donar va ser a ell perquè tenia, el que eh? ja en tenia que era el titular, no, que, una... que també el que ho entenga i ho demostrem és una altra cosa. És una bona explicació, perquè sempre... Sí, és una... buscar-li una solució I no lògica s'ha de, de cantar més per a, per a aquesta marcació, per a Bacali, per, a, per, per Piatti, sí, inclús per Rodrigo Moreno a l'esquerra. Mm -hmm. eh, a mi la sensació que me dona és que més enllà que a tots ens arriba a rumorologia de si ha passat això o si ha passat allò en el vestidor o algun comentari sí, que ha fet i, i que ha arribat a l'entrenador i no ha agradat a mi sempre me digueren el tema de Neguedo és un tema de baix rendiment en els entrenaments, el tema de De Paul és simplement que a Nuno no li agrada este futbolista. Igual que dic una cosa, dic l'altra. Eh, com deia, és evident que són els dos grans noms assenyalats després de la famosa reunió a Singapur, la que jo crec, senyors, que si el València eh, ha decidit alguna cosa és ja segur, després de lo que ha passat amb Negredo, sí o sí el 1 de desembre el València començarà si pot ser el 1, no ho farà el 2 a dur un davanter perquè va, va fer falta reforçar-se Clarament, sí. clarament. Jo penso que això estem eh, tots ahí a la, a la volta al cantó, no? Uh mhm. -huh. I de fet, bueno, ja, una opinió que teníem era la, la solució possible de Nolito per moltes circumstàncies, una per la, el que està demostrant, i l'altra perquè el jugador que tots parlen de que se'n va al Barcelona, jo per lo menos penso aixina que en l'escena del Barcelona, en la posició que juga Nolito, ho té molt difícil. Per tant, el València, si tinguin un interès, tindria més avantatges cara al jugador a nivell deportiu que altra cosa. Definitivament, el Bèlgica-Espanya demà queda suspès. Sí. Eh, la televisió pública belga acaba de anunciar que el partit de, que anem a enfrontar demà a l'estadi Rei Balduí, l'antic Heysel, a la selecció belga i a l'espanyola ha quedat suspès per eh, por a nous atentats. Una amenaça eh, terrorista, sí, sí. Sí, per amenaça terrorista. No, no, és que Deien compte... que la por no es podria vèncer, però la veritat... La moguda no està en França en aquest moment, està en Bèlgica. Està en Bèlgica. Entonces, en eh, Bèlgica. Eh, tot això està donant peu a que, realment, este mes estan... Eh, segurament no ara no tenim idea ni com estan els mitjans belgues estan dient que se suspèn és fort, eh? la Federació Espanyola de Futbol encara no té la constància i la comunicació definitiva eh, que el partit de demà no se va a jugar però això, anem a esperar els pròxims minuts però ara, ara sí podem dir el, lo que podem afegir a última hora és que la radiotelevisió pública belga informa de que el partit està suspès ara veurem si la Federació Espanyola de Futbol eh, rep també aquesta confirmació que de moment diu no saber absolutament res d'esta d'esta història. Bueno, eh, com dèiem, eh, un davanter és eh, la manera de reforçar-se, però, clar, el València primer haurà de fer caixa... Un davanter, però, i més, <laughs> més altres posicions. La història, la història de que molta gent te para i te diu, per que bueno, i ara el que va vindre este, este hivern, que és? També jovenets o per fi se van ah, a llançar... Això és una altra cosa l'edat és un condicionant que s'ha demostrat molt important. Van apostar per un jugador que pugui rendir ja o també van apostar una altra volta per una promesa de futur? Com ho veieu? Segur que lo segon, impossible. L'any passat en este mercat vinguenzo, que se suposa que era ja una realitat, li costa moltíssim. És que este, este mercat d'hivern és molt complicat, uh -huh. perquè que un jugador te rendisca de manera immediata, que és el que necessita el València ara mateix, pues ha de ser un, un, un, ex, un jugador extraordinari, que sàpigues que va rendir, i tampoc ho garantís, però... Sí, I això implica molta pasta. Si te deixen triar, sí que aconseguiries algo cosa bo. Segur. <laughs> Entonces jo, jo ho veig molt complicat. Molt complicat. El Levante acaba d'incorporar Mauricio Cuero, que ve, de, ve jugant de forma contínua el trofeu... Eh, el sí. campionat d'apertura i el de clausura. Uh mhm. -huh. Estem parlant de 30 i pico... Sense descans. Partits sense parar. 90 minuts va arribar así y va a continuar competint, Vull dir, este futbolista va a arribar así. Que Manuel Salvador l'altre dia, le vamos a dar 20 días de vacaciones. Va a contar l'altre dia en el, en el, en el Murcia. O sea, va a vindre a València Cuero, Exacte. entrenar amb l'equip, però su, o sea, farà una pretemporada a banda, ella soles. Exacte. Per a poder entrar ja no a jugar. Fàcil, eh? És complicadíssim. Sí, sí. Però clar, són 3,2 quilos, no? 3,2 eh, quilos. Eh. És una inversió molt elevada. El del, del llevant. Sí. Sí, sí. 12 i 29. Anem a fer, anem a fer una pausa per a la Puli en tornar. La pregunta ja sabeu que estem fent en el dia d'avui per a que respongueu en el WhatsApp en el 627 98 ha de fer el València un esforç per renovar Fegulí pues anem a eh, fer una pausa i en tornar no llegim Twitter perquè el dius no n'hi ha Twitter però sí tornem a sentir les vostres opinions vinga Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app TaxiClick. Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte. Un snack crujiente Apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Proa Ocasión, tu concesionario low cost, ya está en Valencia. Abrimos las puertas de los más de 4.000 metros cuadrados de exposición, donde encontrarás la mayor oferta de vehículos Vehículos seminuevos, kilómetro 1, vehículos de gerencia y premium, servicio de taller Proa Service, vehículos 100% garantizados con la tranquilidad que te ofrece Proa Group. Acércate a conocernos en pista de silla 44, dirección Alicante salida 10, NASA, o consulta nuestro amplio stock en nuestra web www.proaocasión.com. Proa Ocasión, la marca líder en vehículos de ocasión. Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial en Avenida Tres Cruces y Pista de Silla. También en Polígono Industrial Fuente del Jarro, Paterna. Toyota, Valencia. Sports 97 NIT, el teu equip, la teua radio. Ya sabes, el dilluns es el día del oyente en la 97.7 ràdio en Esports 97 nit. Tenim un WhatsApp 627 per a que ens envieu una nota d'àudio i ens respongueu a la pregunta que fem. La del dia d'avui. Ha de fer la València un esforç per a renovar Sofian Fegulí. Estes són les vostres respostes. Buenas noches equipo, me llamo José Manuel de Silla. A ver, por supuesto que Sofian Fegulí debería ser renovado antes que Barragán, Parejo, Javi Fuego, porque le echan mucho más ganas que, que los demás esos. Quiero darle mi pésamo, ya que estoy aquí, a todos los familiares que ha perdido en el atentado de París, que no me parece razonable. Y quiero darle un abrazo también y un saludo a Arturo Degao y a Moon Valencia, chicos. Buenas nit, soy Ketor d'Alcira y yo sí que renovaría Feguli. Me parece a mí que la en pasada va va ser la mejor temporada que va hacer en el y en enguany está continuando en la segunda línea está seguint el, el del equipo y eso això té que tiene una recompensa. y ahora matéis a Pedro Fegulí en el mejor estat desde que ha venido al Valencia sería un error muy gran. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Salva Fogado y Manolo Montal. Eh, soy José Castelló, os llamo desde la playa de la Patacona. Y ante la pregunta de esta noche de si debería hacer un esfuerzo económico la Valencia Club de Fútbol para renovar a Feguli, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque en cuanto al rendimiento que se le ofrece a cada jugador del Valencia que defienda este escudo, yo creo que ha demostrado sobradamente y más destacadamente esta temporada que se merece la renovación, no como otros jugadores como Piatti o como Parejo, no me declaro no muy fan de Parejo, y más que nada por eso en cuanto a rendimiento deportivo y sobre todo eh, hay muy pocos jugadores que desde hace año y medio, antes de renovar un contrato, digan yo quiero renovar por este club y insiste, eh, dadas las ofertas de Manchester United, de Chelsea, que son equipos mucho mejores que el Valencia, que aún quiere seguir y demostrar su fútbol aquí en este equipo. Yo creo que sí, se lo merece. Hola, sóc Nacho Sánchez i vos escoltes d'ací des de València. Jo penso que sí que s'hauria de fer un esforç econòmic més que res per a donar fiabilitat al projecte perquè es tracta d'un projecte que fitxa jugadors jovenets i els fa grans, bueno, això és la intenció, i això és el que hem fet eh, amb Fegulí, li vam fitxar quan era jovenet, li hem fet un bon jugador i si quan anem a fer bons jugadors com pretenem en Santimino Cancelo, si aquests volen més diners i nosaltres no se li donem, aquests aniran. Llavors jo, jo pense que tenim que fer-ho amb Fegulí i amb tots els futurs jugadors que esperem que siguin grans. Hola, sóc Miguel del Sira i volia dir que el València ha de fer un esforç molt gran econòmicament amb la renovació de Fegulí, encara que és una renovació essencial, perquè a dia d'avui Fegulí és un, el jugador més desequilibrant de la plantilla i es mereix estar en aquest equip. Si bé no pot haver un cas com el d'Otamendi. Hola, el meu nom és Gustavo i participo des d'un poble de la Ribera Alta que és Benimodo. La meva opinió sobre el tema que esteu tractant avui, sobre la renovació eh, o no de Seulí, eh, pensa que es tracta ja de molts diners. Hi ha, hi ha equips punters d'Europa, Chelsea, etc que estan allà pujant per ell, eh, és una mortera de diners que el València jo pense que no hauria de, de pagar per, per este jugador, ja que també el rendiment es, es deu de valorar per tota la trajectòria que està a, a, en el club. No sols ara, ara que està en forma i està fent gols decisius, d'acord, però i quan venia de la Copa d'Àfrica i estava desaparegut pràcticament tota la temporada. Jo pense que són molts diners per a un jugador com Figolí, es tracta d'una mortera de diners i el València pot obtindre altres jugadors eh, en aquests diners que de, la, de la renovació i que pot, eh, pot tindre un altre jugador eh, com Figolí o millor encara. Gràcies. Bona nit, eh, sóc Vicent. A la pregunta que feu esta nit, el València no es tindria que tornar carabassa per renovar a Fegulí. Fegulí és un jugador que a mi sempre m'ha agradat perquè li fica molt de coratge al partit però pot ser que en el puesto que està jugant ell i estiga tapant eh, el forat a uns altres jugadors que d'extrem ho facin millor com pot ser el cas del mateix Cancelo o tapant-li la porta a Robert que està cedit perquè ell està jugant en aquest puesto ells, jo, crec que, jo crec que ells ho farien millor jo de totes formes eh, provaria a Feulí per darrere del davanter a veure què tal funcionava per ell Bona nit, em diuen Jesús i cride des de Montesa. Sobre el tema de fer bullir, no penseu que ara que vaig eixir de Bades o pot eixir de Bades duent-se una comissió està jugant millor per endur-se una millor comissió? O sigui, quan millor jugué, més equips s'interessaran i conforme més equips s'interessen, lògicament tindrà més opcions a on anar. Al cap i a la fi, tots els jugadors, ningú es casa a ningú, futbolísticament me referís, i els diners manen. Aleshores, jo no el renovaria, inclús el disfrutaria i ja està, perquè a lo millor te pot passar lo mateix que Piatti o que Parejo, que li dones lo que volen i baixen el nivell. I en Fegulilla mos va passar una volta això. Jo sols espere de que el València millore, que és el que necessita, que no nos fiquen les piles, que al, fi, al cap i a la fi tots vulguem que guanyi el València i quan més guanyi el València serà millor per a Nuno i per a tots. I que Fegulí, si se queda, per lo que es deu de pagar, no per més. I si no, pues res, ja vindrà un altre. Hola, soy Domingo Úbeda, de Catalán Alicante y creo que el Valencia debería hacer un esfuerzo para renovar a Fegulí sabiendo que Fegulí es capaz de lo mejor y de lo peor. Buenas noches, eh, José Antonio desde Valencia. Fegulí ha demostrado que pese a su irregularidad, pues es un jugador importante para el Valencia Club de Fútbol a día de hoy. Pero creo que no exige nada del otro mundo y si las condiciones siguen siendo aceptables, debería renovar con una cláusula acorde a su nivel. No obstante, aún no me explico por qué ha demorado el Valencia Club de Fútbol su renovación, tanto en el tiempo y dada su situación contractual. Hola, soy José de Benimaclet. Yo creo que si el Valencia ficha en el mercado de invierno es porque algo se ha hecho mal este verano. Sin uno debería irse. Muchas gracias a Moon Valencia. Hola, buenas noches. Soy Juan Sánchez, el romero de Benicalá, el taxista. Eh, yo creo que no lo podían, eh, deberían de renovar, porque así sería un punto de inflexión hacia el resto de la plantilla. Para que se pusieran las pilas, vamos. Hostia, que no nos, no renovan a los demás, sé qué. Bueno, pues en plan así, en plan un poco emperador. Tanquem igual que la semana pasada, ¿eh? Juan Sánchez, pero el taxista, no el Romario de Aldaya. El taxista de, de Benicalap, que també ja està fent un clàssic en el nostre WhatsApp, en el 627980336, ja sabeu, sense més pretensió que sentir-vos, que donar-vos una via més d'opinió per a que pugueu fer-vos arribar l'opinió. Eh, de dimarts a diumenge tenim el Twitter, que és el, eh, eh, la via habitual, però que és Dujums. El eh, lo que volem és la vostra veu, volem sentir-vos, a veure què opineu i com ho digueu en el 627 980336, el dilluns que ve una altra, una altra pregunta. Bueno, estàvem parlant de la possibilitat de fitxar en hivern que farà un davanter d'aquesta reunió que n'hi ha a, a tres bandes eh, entre Nuno Laihun i Peter Lim d'un Nuno que Eh, podem eh, repescar, Arturo, el tall on diu eh, entrenador, que ja només se limita a entrenar. Jo veig un canvi últimament en l'estratègia de, de Nuno. De moment va a sentir, és un extracte de veu de l'entrevista que li dona Fernando Álvarez de Marca, eh, l'entrenador del València, i jo se li pregunta per si quines fusions té ara en el València. I ell ja comença a llevar-se medalles i ja diu que ell només és entrenador. Es un modelo que existe, que es la realidad del club. Ahora, los que estamos, es nuestra obligación dar todo lo que tenemos para, para que esto funcione, porque es necesaria la estabilidad, que las personas entiendan que es así y que pongan de su parte. Y eso es lo que estoy haciendo yo. No es algo que decido yo, la incorporación o no de alguien. Yo soy alguien que está aquí para trabajar, para el club, para nuestra afición, para el club, para lo que es todo lo que queremos ser en el futuro, un gran club. Yo sé lo que soy, entrenador del primer equipo, y eso es lo que me, dedico. Sé lo que soy, entrenador del primer equipo, y eso es a lo que me dedico. Y si en uno, mm, aquí me las den todas, pecho palomo por delante, y si en uno quiere advertirte este, este y me consta de, pues Ten en cuidado que con ya a, trenca a chillar, a mi que chillen que más vara. Jo crec que no s'ha donat compte de que això era un bou que a lo millor hi pensava que podia manejar, que està veient que no el pot manejar tan fàcilment i està començant a llevar-se de la primera línia de foc. Jo crec que és contradictori el discurs de Nuno Manolo. No me quadra que se puga llevar de la línia de foc perquè, vull dir, eh, a qui engaña Nuno amb aquestes declaracions? Qui decidís la incorporació de futbolistes? Contéstame. No, si es que no, yo no tiene que contestar, yo no soy Nuno. Decidís Nuno. Diu que no, però decidís jo no dic que tu te, jo no te, dic que te ho cregues però, però si la presidenta ho digués pressió, claro, ho en, la anglès, en anglès ho digué la presidenta ho digué la Ijun fa un mes i mig exactament ara fa un mes, un mes i mig que isqué la Ijun i digué eh, quan se li pregunta quién es el director deportivo y dijo que los fichajes los hacemos entre Peter Lim, Nuno Espíritu Santo y Servidora per tant, el, el, el, eh, dels tres, l'únic element esportiu és Nuno, sí. perquè l'altre és el que posa la pasta i l'altre és la que, la que posa el careto. posa la pasta. Mm. Clar. Sí, però també és, està clar de que el tema deportiu té un pes específic, perquè, lògicament, la presidenta no, no entra en això, i Peter Lim pot entrar en el tema econòmic. I vull dir que ell, si se lleva davant, però qui està en el puesto que se lleva ell? Clar. això és el dubte. Exacte. Qui s'encarrega ara, si no és ell? Clar, deixa faena. No, no, no. Mm. bueno, s'havia parlat també que el director de l'escola podia agarrar provisionalment i aquest puesto, però... Problema té ara el director de l'escola, eh? Però això Problema té el director de l'escola. En d'altres coses perquè el Mestalla no està bé i perquè estan passant coses en l'escola, sabeu que n'hi ha una acusació directa sobre, sobre la persona de Curro Torres, i eh, d'estar eh, llevant o pressionant per a que lleven alguns eh, entrenadors de, de l'escola, coordinadors de categories inferiors, si això que Curro eh, nega i assegura estar absolutament tranquil i sabedor del que està correguent el que passa és que se l'acusa d'ell jo quan aquestes coses jo entenc que hi ha gent que té, que té cuites personals i que té batalles pendents eh, per lo que siga però donar pau a certs rumors sense tindre eh, més enllà que una visió dels fets quan hi ha nanos de permits a mi me sembla algo mm, molt delicat i n'hi ha més delicat encara que estem parlant que en estos temes sempre n'hi ha alguna criatura que per edat encara que respectar-ho més i ser més cauto 12 44 confirma el director de comunicació de la Real Federació Espanyola de Futbol, Antonio Bustillo, que el partit eh, Espanya-Bèlgica ha sigut suspès en el dia de, de demà. Bueno, pues eh, no és la millor de les notícies, probablement siga la, més, la notícia més trellada de les possibles, però tindria que suspendre un espectacle esportiu per l'amenaça de que pugues anar per les aires, ja, ja passat, evidentment Manolo, no passat, és la notícia més feliç. Eh, és un precedent que se demostra altra vegada que sí, que quan les circumstàncies eh, comencen a, a complicar-se o, a, o la, la rumologia comença a agarrar una força, al marge de que avui sí que és de veres que estan tot el dia la policia belga a desplaçar, pues, ha que respectar que solucions bones no n'hi ha. Eh, les, I quan no n'hi ha solucions... Sospita, la sospita és que este terrorista que havia fugit de França, el tal Salah Abdeslam, eh, podria eh, poder estar darrere d'algun fet de mà. I per a evitar aquesta situació el que fan és suspendre. Evidentment, eh, el que diem és que la normalitat havia de poder a més. De moment, la realitat, desgraciada, és que ells estan podent de la normalitat. I això no és la millor de les notícies. 12 i 45. Vinga, fem una pausa i tornem per a tancar. Mm -hmm. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Revisión de 67 puntos. Lo paga Ford. Cambio de aceite Ford Castrol. Lo paga Ford. Cinco años de asistencia en carretera. Lo paga Ford. Ahora, al financiar la compra de tu nuevo Ford Kuga o Ford Mondeo en la red Ford de Valencia, te regalamos cinco años de mantenimiento. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Infórmate en cualquier concesionario de la red Ford de Valencia. ¿Filtro de aceite? Lo paga Ford. ¿Filtro de aire? Lo paga Ford. ¿Filtro de combustible? Lo paga Ford. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Pelarte un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas del arte. Tu snack de horno. Teletaxi 96 357 1313. Reserva tu taxi también en teletaxivalencia.com o desde tu smartphone con la app Taxi Descárgatela ya desde el Play Store. Teletaxi 96 357 1313. Tu taxi. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 40 minuts, vos recordem la notícia suspès l'amistós que demà tenia que enfrontar en Bèlgica a Bèlgica i Espanya per eh, amenaça terrorista perquè eh, eh, el Ministeri de l'Interior belga no és capaç d'assegurar 100% la seguretat de la gent que vaig a tant a jugar com a eh, vore el partit en l'estadi Rei Balduí. És la pitjor de les notícies, almenys eh, per l'entendre d'un servidor, perquè com dèiem no havíem de poder amb la normalitat i de moment lo ben cert és que estan tombant-la. Bueno, pues eh, nosaltres, per la nostra eh, part, tenim que intentar reprendre-la en la mesura del possible i intentar reprendre eh, una miqueta mirant cap al eh, dissabte. El dissabte hi ha Lliga. se han recordado una cosa... eh? han recordado cosa que era la lliga. se <laughs> tú eres un especialista en la selección. una eternidad. se Pere, una cosa, una cosa, tú que eh, eres eh, eh, el famoso, el padre de la frase la selección me toca las bolas, mm-hmm. textual, a no esté en que... No, no, lo eres. Tú cuánta arriba... Yo siempre, a mí, yo reconozco que me pero tú tú arriba, no, no un Mundial ¿Estarás medicado tendrás algún tipo de supervisión médica? Yo voy a hacer con uno, esa frase sacó de contexto. Yo <laughs> la a decir pero momentos como este, en que eh, a mí me molt la liga o sea yo soy un molt futbolero y me m'agrada la liga pues, con pues, com tots els que estem així. Entonces, aquestes parades a mí me reventen Ahora, puedo decir que si, por ejemplo, yo ahora planteche a la casa fer els de la selección en Eurocopa, tú te vendrías de comentarista yo sí, yo me home, clar. te digo una cosa. Tu, tu, has no, no, pero vos digo una cosa. yo tu has sentit. Sí, sí, Jo, eh, España en grans sí. evidentemente yo vaig, jo España O sea es normal. O sigui, val, jo sóc espanyol i jo vaig però no tinc el mateix eh, eh, sentiment. sentiment, el mateix nervis que quan sí. juga el, el València. jo no m'amaga, jo soc el València. Vicent, també canvia segons que te jugues, que s'està jugant, això canvia, eh? Uh mhm. -huh. No, no igual no. un partit d'amistós d'Espanya, que estic d'acord que jo, jo, que n'hi hagi lliga, però quan ja te claves, quan Espanya estava on estava i tens la possibilitat de guanyar eh, la Copa d'Europa sí, o tal, Jaume, però jo critique, reformes, eh? jo critique que... ja, el, quan veus la final, ja eres Espanya, Home, no eres... Jo pensava vamos, que no volia... Eres el rei. No, una roca. Jo de, de xicotet dic, mai volia el València guanyar una lliga. pom, dos. Mai veuré el València en la, la final de la Champions. Dos, oh. estima no haver-les guanyat. Això li dic jo al Espanya guanyar no guanyar un Mundial, eh? tio. Un Mundial. L'ha guanyat, l'ha guanyat. No anem a guanyar la Lliga, anem a quedar segon. No Però de tots aquests esdeveniments, el que menos he viscut intensament és el, el Mundial d'Espanya. Vull dir, jo me vaig leer moltíssim, me n'anirà per la i ja estava col·lapsat. Entonces, macho, eres... No, no, no, però, però, <laughs> Jaume, però no entenc que a partir d'aquest moment Espanya Ahí... continua jugant contra Macedònia i Bielorússia. Sí, no, no, directament a les fases finals. Saps Direct... per què? Perquè preferim que n'hi hagi lliga, que no mos trenquen claro, la marxeta. Claro, és el tema. I dues setmanes se fa molt llarg, perquè tu estàs dient ara, és que encara mos queda hasta el dissabte. Sí, sí, sí. És, que, és que està molt lluny, està molt lluny. La eh? Però bueno, ja ho hem superat, eh? ja estem ahí, ja. Demà ja... Eh. Mira, Paquito Alcácer eh, és una llàstima per la notícia que és i per les circumstàncies, però Paquito Alcácer demà de matí a lo millor ja està en casa. Ja està en casa, correctament. És aixina, és aixina, és, aixina de dur, però perquè és un tema, eh, és un tema que no té terrorista solució, molt no trist. No té solució bona. No, ah, clar. però no, no, no, recuperar la normalitat del València esta setmana i... Jo, me pareix que a tots ens ha passat quan t'han vist entrevistar els jugadors d'Espanya de tots han tingut la preocupació de la cara el que transmitien el semblant i la preocupació de premsa, nostra. El semblant en roda això és de premsa de, això és de, de Nolito quan ell diu, mira, mm, evidentment dona por, dona por, dona por, diu, mm, però és que som uns manats, què anem a fer? Però, sí, ho, dia, però, una cara però és que és normal. de resignació absoluta. Sí, sí, sí. No. Però jo dic que li han llevat un marrón perquè és un marrón, les circumstàncies. I... Bueno, Eh, veig que sí que se'n recordeu, eh, la broma i res, però jo imagino que ell també se'n recorda de que el dissabte tenia lliga. No. No te'n recordaves? No, no, no. És una cosa que... De repent apareix la Lliga. És una competició. Ha, és una competició, no? Hi ha diferents equips, no? Què és la Lliga? <laughs> Pregunta-li a Tebas. Què és eh, Tebas? <laughs> Eh? Ha desaparegut també del mapa, Tebas. Tebas? Sí. Tebas l'anomena avui vocal... Ha fet de... alguna Sí, sí, sí, sí. El seu amic Miguel Cardenal, que, que són ja com Pilipón... Mm. Miguel Cardenal i Tebas s'han convertit en el Pilipón del, de l'esport espanyol, no? Mm i uno li dona suport a l'altre i l'altre a l'un i en l'última va ser no sé quin suport li va donar a nivell de, jurídic de, del Consell Superior d'Esports i ara en contraprestació eh, Miguel Cardenal ha, ha nomenat a Tebas crec que és una... Col·lega, col·lega de honor. Vocal de no sé què història de algo del Consell Superior d'Esports. O sigui, que ja tenim ahí a Tebas també clavat en el Consell però, Superior d'Esports. Però jo estava pensant antes, antes de vindre a veure sí? de que el tema s'ha començat a, a fer-ne de totes, però està fent una quantitat de treball positiu per la, per la sele... bueno, no per la lesió, per la Lliga, espectacular uh -huh. a nivell econòmic, eh? Tu creus de veritat? Jo, no, no, jo estic mirant el que està fent, la imaginació que li està donant, i al final de la temporada, cara a l'altra, veurem el que aconseguirà antes o el que va aconseguir ell. I jo penso que serà el moment... Per almenys en aquesta partida haurà que juzgar-lo. En les altres és una garba, però... Ojo. Tebas es, acaba de ser de esta vesprada, vocal de la Comisión Deportiva del eh, Consejo Superior de Deportes. Vocal. Vocal de la Comisión Deportiva. Sí, sí. Dietes. Ñeña, pasta... Però, dietes? ya lo cap Claro, para acumular ojo, títulos. claro, después vos, eh, eh, se distrayendo lo que pasa en España. Un tío que era el abogado de Dimitri Peterman. sí, sí, sí. Este, mire está está arribant, eh? Capo Absoluto de la Liga, Bocalla del... No, y voy a decir que es del Madrid, que els fills del Madrid Y que no pasa passa res. Que es madridista, Pero dir... que eso eh, no cambia Estos son los dirigents que tenían en España Y después también com, va, con en va la cosa. Bueno, pues... Eh, pero bueno, que tú els dirigents tenen un equipo de fútbol, Manolo. Home, ya, pero cuando... No pasa res que La mujer del César, además de honrada, debe parecerlo. Vale, què, vos vos que diga? Mm, shock de... Ell, ell diu això, justifica. no ha, de un equipo de la NBA. no ha de mostrar... no, Pero a mí no ha de mostrar les seues preferències en un joc com ixe. Bueno, si li pregunta què vols que digui? Però si, si és una cosa... Ha de no ha de, ha de fer un canyo i aquesta Tu t'ho creus. Eh? Tu t'ho creus. No m'ho crec, però demostra la desfechatesa del tio que diu jo vaig a dir que sóc de Madrid perquè no me va passar res. No, perquè diu, ell el que intuís, eh? que pensa que com saben que és del Madrid, pues ho reconeix, així de fàcil. A mi me pareix bé que ho diga, que no ah, bé? Eh? A mi sí. Bueno, pues Fa menys, menos montonar. Claro. Tenim diferents maneres de veure les coses. Jo, de luego, no ho veig. No jo tampoc. Jo pel, pel, damunt pel perfil de personatge, perquè si me dius que és un tio sensato, un tio... Però és que damunt el personatge que és, i damunt que diga que és del Madrid, o sigui, allà apaga i vamonos. Sí, no pel fet de ser del Madrid, que també. Que també. No, però sinó que damunt ell diu, és que arribaste a dir, no, que és del Madrid. És un despilfarro total. O sigui, és... Bueno, pues, eh, eh, deia que el dissabte hi ha una cosa que es diu Lliga, que Folgado no la recorde massa bé, però jo ara li aniré a fer memòria. Eh, contra juga, qui juguem? Juga València contra les Palmes, val? Fa temps que les Palmes no, no ve a Mestalla, eh? Ja és bonic, ja. Ja fa, fa, jo, fa molt de temps. Les saps que tinc ja pues, me'n recorde. Probablement... Sí, l'última vegada, no? Probablement, probablement... Jo no sé si des de les lligues de Benítez fa que les Palmes no estan en primera divisió. Jo me'n recorde molt per la moda de jugadors que venien a les Palmes, que era un espectacle. Des del 70, en Carnevale, en Julio, en Brindisi... No, Edes, va, Edes... No, no, no. Una passada. Eh, eh, penseu que va canviar molt d'un l'equip per a les Palmes? perquè jo crec que el que va servir per a jugar a la contra en Vigo no te va servir per a jugar ah. a l'atac en València contra les Palmes. penso que va haver molt de canvi? Sí, molt. Sí? sí. a l'11 de Vigo? Eh? a l'11 de Vigo, tu creus que va sí, canviar sí, molt? Sí. Pues jo crec que en uno <laughs> va intentar repetir, però en dos setmanes de pel mig sí que te dic també que no seria conseqüent, perquè hi ha jugadors que pues, no, vindran, no vindrà en el mateix estat de forma, però este va repetir l'11. Si, si pot tindre tots, si Això pot tindre a tots... molts partits que era lo, lo normal, però... Que, que per ser Fegulí, no?, encara estan molèsties. Fegulí ha treballat a part, eh? Això és molt... Eh, escolta una cosa, per la, pregunta, que, per sí. la pregunta que ho feu avui a, a, a WhatsApp... Ah, la, la renovació, és de veres, no hem parlat encara... Lo de Fegulí ex, és molt extrem. De Fegulí, Lo de la fascitis plantar, això és una lesió molt subjectiva. O sigui, no n'hi ha un metge que puga dir sí, este chico tiene no, fascitis plantar. cap metge pot assegurar que tu tingues una lesió de dolència, vull dir, un os trencat sí, Correcte, se veu, clar, però visual. el dolor, jo no puc mesur mesurar el dolor en un cos alié. Mm. Però jo ja, jo ja de, de l'afirmació Tu comences ja a sospitar de la fascitis plantar de, de febre. Jo sí, jo sí, jo sí. Jo arribava a pensar de que, realment, eh, un cas d'este no anava a jugar, per exemple, uh -huh. i mhm. algú més pensava que... Juga en Champions, en Champions, en Lliga no. Però segur, segur, de que el viatge de... Cosetes de febolí, de que s'han fet... Jo, Mira, anem, anem algun, a notar. Algun tema així allà per allí, clar. Perquè ja és hora, per almenys per bé mal. Salva, que tu estàs molt callat. No, jo és que respecte a Fegulí ho vaig dir ja, ja fa mesos, Manolo. Jo un futbolista que solament juga en portes d'una renovació, a mi no me pareix fiable. I, de fet, jo crec que el preu en quant a fitxa que ell demana que sigui parar-se eh, a Parejo, mm, jo a Fegulí tampoc el renovava i preu. Tu no faries aquest esforç? Jo no. Jo no. I el València sembla que tampoc, si no ja l'haguera fet. I el València, o Nuno, que és qui va renovar a Parejo, a se preu, eh, si haguera volgut Nuno ja haguera robat a figura. És que ha passat molt de temps i és molt sospitós de que la cosa continue en possibilitats per al València. A mi crec que este home té que algo arreglat i el València, pues, ja, bueno, jo el no el dic València res, ho sap. Però no s'ha donat no va així, claro, públic. no va, exacte, no va desenmascarar el futbolista, no, no, no el futbolista tampoc, i a si partir d'ahí... Si hi interès, sap el risc que n'hi ha de, de perdre-lo, perquè al final sí. acaba contracte. A mi me semblaria una sorpresa de que el renovaré. A mi també. Salvo que la última reunió ell no es tinguera d'una cosa fija, que m'estranya. O que era de Singapur, ha arribat en uno i no, però ja, renoven, per a mi, en Singapur, eh, d'alguna manera no m'ha arribat ara. O sigui, si, si no està això, segurament, mm. si vas allí y cambios de país y dirá, no, ha llegado tarde, la princesita muerto. <laughs> la que le iba a hacer la Grenoble, pues en este matrimonio A la Grenoble ya la, sabe él ya sabe lo que es pasar por ahí. Sí, sí, sí. En menys edat y i, i de lo que sea, que ara ja es, està molt més futbolista, eh, en efecto al Grenoble ya le li... ¿Cuántas temporadas temporades porta sí? Sí? Es el mes veterano la mate De la cinc o yo no recuerdo las si cinc o sis. Cinc. si re... Vale, correcto. y si era renova, ha renovat tres vegades en cinc temporades. Tu això ho has vist en algun altre futbolista? Home, no és tan exagerat. Jo algú veig que renova dos viatges a, per temporada. Ah, sí? No, ah, ah sí. No, no, dic que sí. Ho has dit algun jugador. No, no, dic que sí, Jaume. Això és altre... I estem parlant, això de, no és estem parlant de Fegulí, eh? Això són les altres No d'un top mundial que, que, que entengues que el pot renovar cada dos anys. Jo el que veig, igual però... dit un oient, que n'hi ha hagut, per cert, intervencions sensacionals. O sea, apro... no, no, de veres, anàlisis sí, sí, sí. molt bons dels oients. Per cert, molts del Cire m'agrada molt, tio, perquè jo tinc mm, sí, arrels en el Cire i molts de la Ribera. Molt bé. Bueno, pues, eh, n'hi ha hagut un oient que, que, que ho ha dit i és que eh, Sosofe Gulli seria una llàstima que en el, en el cènit de la seva carrera, que tu l'has format, jo crec que ara està l'has el moment de pegar el gran esclat. Tu t'has menjat el febolí en modo Benzema, de cotxes, de, de, de, sí, sí, de sí, sí, multes. Sí, sí, T'has menjat i se febolí. Poc, ma, poc maur molt poc maur, això, molt poc maur. El, el, xiquet este... Ara, que... ara és quan ha pegat aquest canvi. Jo recorde un, un viatge eh, eh que crec que Salva també venia, estem en l'aeroport i, i no pujàvem a l'avió perquè faltava, li faltava el paper a Fegulí, que se l'havia deixat en casa, no pogué vindre al final... No, no, l'havien parat, era quan l'havia parat el cotxe. la policia, la policia. Però si ho gravarem vosaltres. Ho gravi, ho anava, anava a l'aeroport y el para la policía en la rotonda. Eh, en, en congresos, en congresos. Y no, tenía, no tenía la documentación. Eh, y había que ver que el coche, eh. Yo si fuera policía, també haguera parat Se me uno de Mad Max, el coche que portaba. Sí, sí, sí. Senyors, van a anar eh, tan cálido. les gracias a Cristóbal ya a Diego, que han vingut a veremos así oyentes a la Pues Radio. Gracias. ¿Se va passar bé, sí? sí. pues, con Buidó, torneo, ya sé, bueno, está la vuestra casa. Jaume, como siempre, un placer. Gracias. Vicent Sempere, demà te sentim a partir de les tebets i te I sentim per la ràdio, coses, sí. per la ràdio per la tele, en Levante Televisió i en la 97.7, 3 més quart, el murciélago Vendrà Salva demà, eh? estàs tu? No. Ah. No, demà ve Salva Folgado, eh? Jo aprofite que sabia que anaves tu Pensava que venies Pa no vindre jo demà Dic, no me'l lleve de damunt Ser Folgado, te ves demà Adeu. Senyors, que ho deixem així 5 i mitja la remissió demà a les 11 i mitja tornem Acaba Esports 97, comença la nit Gràcies, adeu i fins demà